Zanima me vaš stav o nošenju pantolona do članaka, jer većina muslimana to smatra nevažnim, da vas Allah nagradi. Amin ve iako. A mislim, u svakom slučaju, kada je pitanje nošnja i da li pantalona podilazi pod izar ili ne, znači nošnja koju je Aleksetov Selam zabranio da prenazi članke, jeste bila uvišena nošnja koje su nosili u to doba i kada su neki iz oholosti od vođa nosili dugačko, pa je Aleksetov Selam to zabranio zato je praksa i kod stav kod učenih ljudi da nošnja muslimana ne treba prelaziti članke pantalona znači podilazi kod većine oleme znači u svakom slučaju da ne bila šubha bolje je izbjeći da ne bude ni pantalona duža nego što znači ali da bude pristojno, znači spram članka